อันมยังพัทเทกรัตตาคานทายโยพนามาเสอันติตังนานมาคัมมยานาปฏิกังเกนาคตังบุคคลไม่ควรตามคิดถึงสิ่งที่ล่วงไปแล้วด้วยอะไรแกล้งไม่พึงพระวงถึงสิ่งที่ยังไม่มา กรัะไปแล้ว สิ่งเป็นอนาคตก็ยังไม่มาปัจจุบันนั้นจะโยนรัมมันตตาตตาวิปัสสติอาสังหิรังอาสังกุกังตังวิทามนุรุหเย ผู้ใดนำมันเกิดขึ้นเฉพาะหน้าที่นั้นนั้นอย่างแจ่มแจ้ง ไม่งอนแงนคลอนแคล ญามรณาสุเงความเพียรเป็นกิจที่ต้องทำวันนี้ใครจะรู้ว่าตายแน่พรุ่งนี้ นาอิโนสังขารเตนามหาเสเนนามัจจุนา เพราะการปัดเพียรต่อมัจจุราซึ่งมีเสนามากย่อมไม่มีสำหรับเรา เอวังเมหาริมาตาปิงอหุรัตามาตันติตา จิกเตมุนีมุนีผู้สงบย่อมกล่าวเรียกผู้มีความเพียรอยู่เช่นนั้นไม่เกิดการนั้นกลางวันกลางคืนว่า ผู้เป็นอยู่แม้เพียงราตรีเดียวก็น่า